Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ինչու էր Քրիստոս խոսում առակներով։ Բարեկամներ, թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ կանի հայ առաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Եռաբլուրի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զաքարիա քահանա Անանյանը Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին եւ նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին, եւ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում ու ասում։ Ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու, եւ երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, եւ երկնքի թրջունը եկավ ու կերավ այն, եւ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար, եւ իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ։ Երբ արևը Վծակեց, խանձվեց եւ քանի որ արմատներ չկային, չորացավ եւ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ ու փշերը բարձրացան եւ այն խեղտեցին եւ մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարար թողի վրա եւ պտուղ տվեց կար որ մեկին 100 եւ կար որ մեկին 60 եւ կար որ մեկին 30 ով լսելու ականջ ունի թող լսի Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին. «Ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ»։ Նա պատասխանեց եւ ասաց նրանց. «Քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետեւ ով ունի, նրան պիտի տրվի եւ պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ»։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են եւ չեն տեսնում, լսում են եւ չեն իմանում ու չեն հասկանում։ Եվ նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է. Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք, որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ եւ իրենց ականջներով ծանր են լսում եւ փակեցին իրենց աչքերը, որ เป զի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն ու սրտով չիմանան ու դարձի չգան ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց Երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են ու ձեր ականջներին, որ լսում են։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեններ ու արթարներ ցանկացան տեսնել տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, եւ լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Սովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարանիչները։ մարդկանց մեջ հայտնվելու եւ աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկությանն ինչ որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մակրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես եւ լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով, առակներով փոխանցեց մարդկանց։ Ինչու էր Քրիստոս խոսում առակներով Ընդհանրապես Մերձավոր Արևելքում միջև Քրիստոս ընդունված էր առակները որպես հոսքի ձև։ Դեռևս 5 տակարանում մարգարեները իրենց այսպես ասած քարոշցության ժամանակ թե թակավորի թե ժողովրդի հետ խոսելիս իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը կամ այսպես ասած սпарնալիքը ուղված մեղավոր թակավորներին եւ ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ թե արաբների մոտ թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները։ Եվ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշչության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերծված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս Պարզոյնակը ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, ասպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր։ Առակները վերծված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտքով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր։ Մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց արժեք ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց པարզությունից, թվացial, պրիմիտիվությունից թվացial, այդ առաջին հայացքից թվում է թե պրիմիտիվ པարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած падգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում մեզ համար երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խերատ ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է սկիզբն իմաստության երկյուղ տյառն, իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից ազգի գոյատևման ազգի հարատևման եւ պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որովհետև կրթությամբ է որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը Տիրոջից երկյուղն է, Տիրոջ երկյուղ ասելով Տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ Տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր Տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք։ Եվ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն, առ Քրիստոս, առ երկնավոր Հայր։ Եվ այդ խոնարհությունը պիտի բերի անընդհատ աշխատանքի իմաստություն ձեռք բերելու մեջ։ Երրորդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց հայբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լծվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը Հին Երուսաղեմում Իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր։ Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է խաղաղասեր։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Սողոմոն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման ու հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ եւ խղճի հետ ներդաշնակ։ Սողոմոն իմաստունը բնականաբար իզուր չի որ գրում է իմաստուն Տիտղոսը Եվ ինք իր իմաստությամբ տեսել է, որ ամեն ինչ կախված է իտասարդությունից։ Ամեն բան, որ հասնում է բարձունքներին, սկսում է ներքևներում։ Իրավի process-ն այդպեսին է։ Որևէ բան սկսվում է ներքևում, մենք երբ բարձանում ենք, հասնում ենք սարի բարձունքին, գագաթին, քայլերը սկսում ենք ներքևից։ Եվ բնականաբար այդ ներքևը, եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որովհետև այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը լինելով թակավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թակավորությունը շենանա, պայծառանա եւ ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է։ Եվ իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական, ինչպես ասացիք, խրատներն ուղված են երիտասարդությանը։ Երկյուղ գրել տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ մեր քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ շեշտված են այս ամենը։ Սիրել տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել եւ պատվել ծնողներին։ եւ նոր կտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական փորձարական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուս թեև թվում է པարզ միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։ Գրգին ու գրգին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին եւ համաքրիստոնեական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել դիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում։ Եվ բնականաբար պիտի մտածեր միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով, եւ պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հрьяաներին։ Եվ ամբողջ հիկտակարանն ինքը, երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հрьяաներին հрьяաների համար է, այսպես ասած։ Հрьяական գծերը ընդգծված են լայն կերպով։ Բայց Քրիստոս, ինչպես ասվում է, եկավ լրացնելու հին կտականը։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հрьяաների համար, չնայած որ ապրեց, քարոզեց հрьяական միջավայրում, այլ նաև բոլորիս համար։ Իր առակները կրում են համամարտկային նպատակ։ Տարբերությունը դրանում է, Եթե հրեական օրենքը, այդ թվում նաև Սողոմոնի գրքերը, ունեին ճնշող բորակումներ, հրաման էր, պատվիրան էր, ապա Քրիստոսի առակները ոչ թե հրաման են, ոչ թե պատվիրան են, այլ պատմություն են, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է այդ պատմության մեջ յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի Քրիստոս իր խոսք ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի։ Բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարան, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է, թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն։ Յուրաքանչյուր մեկ այդ առակը վերցնում է եւ տեղափոխում է իր կյանք։ Յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առակի պրիզմայից ներս։ Սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առակների եւ առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների։ Նորից ու նորից Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար։ Օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։ եւ Սողոմոնի եւ Քրիստոսի յուրաքանչյուր առակ հստակ падգամ ու մեկնաբանություն ունի։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը, ամեն մեկից, ով լսում է արքայության խոսքը եւ չի հասկանում, չարը գալիս է եւ հապշտակում նրա սրտում սերմանվածը։ Դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց, եւ որ ապարաժի վրա սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն, բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն եւ հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթակում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց, այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհի հոգսերն ու հարստության պատրանքները խեղտում են խոսքը, եւ սա լինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը եւ հասկանում, պտուղ է տալիս կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 եւ կա որ մեկի դիմաց 30։ Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Այսպիսին է առակների падգամն ու իմաստությունը՝ գախնախորուրդ, խորախորուրդ եւ բազմախորուրդ։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայ առաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Եռաբլուրի Սրբոց Վարդանանց նահատակած եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զաքարիա քահանա Անանյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։